debate aberaz baten ondotik, emaitza idekiagoa izan da azkenean amikuseko erri elkargoan Ipar Eskualeriko elkargo proiektuari buruz. Astapenetik kontrako iritzi frango eskualde hortaik entzun baititugu azkenean ogoi kontra bainan amabost alde ere agertu dira. Errik narbait zorregi, erri elkargoko presidentaren zata, presentatu den proiektuaren onduan beste hipotesiak ere barnatu behar dira. Eta aipatu proiektuan agertzen dira azpi egitura batzu tokiko gestioaz arduratzeko zibom gisakoak. Eric Narbaitxorregi. C'est Sivom qui exercerait des, des, compétences donc qui seraient restituées aux communes. Sivom horiek kudea lezazkete errieri itzuliak izanen diren kompetentziak. Parce qu'à ce jour, on ne sait pas si le PCI unique, euh, s'il se crée euh, quelles seraient le, les, les, compétences. Gaur egun ez dakigu zoin ditaizken Ipar Euskal Herri elkargoak kudeatuko dituen kompetentziak, baina izanen dira sekuraski errieri itzuliak izanen direnak. Donc qui seraient exercé euh, à l'échelle des Sivom, Eta horiek kudeatuak dita izke delako de la bitartez euh, errietaik euh, finantziatuak. Tokiko gestioa sarduratuko diren egitura publiko horien ordez, erri elkargoak nahiago ditu errik narbaitz jorigik, arbotiko merak. Aldiz, Chantal Ergi aiziritzeko hauzapezak, erisku bat ikusten du lauz pabost eri elkargoen atxikitzia Euskal Herrikoaren ordez. Obedela, urratz egoki bat egitia astapenetik erraiten dauku. bi bat egiteko orde, obeda jautzi handi bat egitea. egizko politikak eramaiteko, hor kompetentziak izanen dira egitura hortan federakuntzan egoiten bagira lau bost erri elkarrutipi batzuekin. Emanen ditugun eh, podereak eh, federakuntza hori eh, zakitu urgun joiten alden, eh, badakigua jasuntza, ez bagira ahont elgarretaratzen, bakotsak segituko dugula uh, gure eskualdean, eta pixka bat konkurentzian, eh, ara reten alda, eta zinez enetzat obeda uh, elgarretaratzia, eh, izanen gira hor eskualde berri handi hortan.